Abazten Kultur alea. Ongi etorriak entzule gure gaurko kultur atala jabiatuko dugu orain eta gaur musika izango dugu jaunta jabe gaur. Bitartean folk taldearen ezagutza eginen dugu, em, Artzaro Festivalaren baitan, larun batuntan, arrauntzako elizan entzun izango baitugu taldea, zuzenean gaueko behatzitatik goiti. Beraien lehen lana, bidean izeneko diska aurkeztuko dute, eta bitartean folk taldeko aritze zeizak esan digunaz. E, aurreneko aldi izango da gaina iparraldean joko deguna, eta bueno, oso kontentu gaude. E, batez ere e, eh, aber, hemen inguruan ere zabaltzen da gure musika, aurrenoko aldia dugu, espero eta azkeneko ez izatia, eta, eta bueno, aber, momentu eta pasarte hon bat izaten dagunan. Ala bada, bitartean folk taldearen inguruko jargi bidezun baitzu bilduko ditugu gaur, jakinik kantuz kantu emankizuneko gonbidatuak ere izango direla. Eh, beraz, aritze zeizarekin izan dako sola saliaren pasartezun baitzu entzuna izango dituzue gaur. Ba, gure gaurko kultur atalean, bitartean folk taldearen ezagutza egingo dugu. Bidean izeneko lehen diska plazaratu baitu taldeak eta alaba da, daramaten eh, ibilbideaz eta egin duten lanari buruzko setasun zubaitzu bilduko ditugu gaur. Bitartean folk taldeko aritze zeizarekin eh, mintzatu gara eta beraukerran digu, orain dela urte zubaitzu dagoeneko sortu zutela taldea. Bai, e, urte batzu bara amakizkigu. Izango dia bos bat urte hola elkartu ginela, lehenengo aldiz. Eta bueno, horren arira, ba, pixka bat, pixka bat, e, gure taldea formatzen junda. Ez ditugu egi esan, kontzertu asko asko eman, e, Euskal Herrian batzu bai, eh? E, noizen, jo dezagun bilabetean betean behin edo, ematen izan ditugula kontzertuak Euskal Herrian, baina batez ere asko ibiligea kanpoan. Kanpoan ateagea asko, galesaldea, aldea, eta Irlanda, eta Frantzian ere eman izan ditugu, Frantzia herrik aldean eta eta batez ere esate dizuet eh, gonbitak <laughs> kanpotikan sortu zezkigu baita ere Euskal Herria baina batez ere kanpotik bai Esango gu berezitasun bat baduzuela, e, Euskal kultura eta Argentinako kultura bisikate eh, nazten baitu zue, zuen lanean proposamen berri bat e, izan duzue, e, kontaigu zu bizkate talderen abia puntua zein izan den, nola elkartu zineten, zeintzuk zaudeten? Aber, taldea sortu, sortu, e, lau personak sortzen dugu taldea, esan behar da, e, eh, labo hiutatekan iru hernani gehala, eta beti da nik ezagutzen geha, herrian musika eh, egiten izan dugu txiki-txikitatekan, eta gero laugarren bat etorri zaigun e, Sebastian Ustarroz, bere Argentinarra da izatez, eta hernanin finkatua dago gaur egun, e, bueno, pareja hernanikoa botadulako, eta orain dela bos bat urte ezagutu genuen, desagun, kontxo, ba, venga, Sebastian eskusatzat hartuz guirurak ezagutzen gara, Sebastian gitarra jotzen jarriko deu, eta horren ari da sortu genuen taldetxo, talde, taldetxo hau, laukote hau. Eta hortik hasi zineten bisate eh, piezak sortzen? Bai, bueno, eh, pieza sortzen, biltzen ere, kantu zaharra biltzen ere, eta, eta bueno, gurea sortu, eh, beste batzuenak ere ere bilizan ditugu, eta, eta bildutakoak ere hartu izan ditugu kantuak eta sortzeko. Ba, bitartean e, taldearen ezagutza egiten ari gara gaur, e, bitartean du izena zuen taldeak nahiko beresia ez? E... Bai, esate zut, e, lehen hori esan dut, nire kantak eta izena jartzeko desastre xamarra gehala. Eta gu esate zen, aurreneko, ba, ba, izena pentsatu behar dugu. Aber, izena, izena, izena egizen behar du, aber, Euskaldun ezen beharko luke, baina, bueno, kanpora begira ere zeo zer, izan marko luke bitartean, gu laugea, laugea, bitartean, lauen bitartian ez dago zer, orduan publiko izango litzake bitarteaneko zea, baino bida, izenik, e, esplikatzeko modu ikerresena da, aurroneko kontzertua emateko garaia hilatu zala, eta esan zegunen ze izen da, zuen taldian izena. Eta, bueno, esan bitartean, gaurkua ingo deu, bitartean, gaur esan bitartean. Eh? Gaurkoa pasa bitartean, pues, ba, bitartean. <laughs> Eta, eta hola segiatu zen. Esat ez dut izan ajartzeko bastante desastreak gala. Ni bintzat. Eta esan dugu, e, ba, Euskal Kultura eta Argentinarraren arteko nasketa bat egiten duzuela, e, ze zentzutan, eh, gurutzatzen dituzu bi kultura? <clears throat> bueno, zentzutan, bueno, azteko e, gure arteko elkarbizitzan, esan lehen esan bezala guretako bat Argentina radalako, ja, bueno, eh? Ez da, hondekan lotxa pixka temate joan euskara zitzitia. Baina hori da bat, aurroneko lana elkarbizitza, eta gero, han oso ezaguna dian kantak hartu, eta moldatzen ditugu batez ere hemengo instrumentuekin jotzeko, batez ere mono, txistuakin gehien bat, eta gero akordoia eta bekera bilia ze bai, baina egiten dituguna da gure erara moldatu, eta sartzen dizkugu euskal euskal kutsu batzuk hango doinuei. Bueno, eta eta kontran ere, claro, euskal doinuei argentinar erritmo tradizionalak ere sartzen dizkugu. Orduan, bate besteko mistura hori sortzen da. Zenbat bate instrumentu? Instrumentuak erabiltzen erabiltzen ditugunak, e, dia txalaparta, gitarra, eh akordoia eta gero nik sartzen ditut alboka eta txistua. Eta, bueno, eta perkusioan, ba, beti dago ka, kajo flamenko remat, o panderoa, edo Euskal Herriko txaramelak, edo... Bueno, di pixka bat. Ba, entzungo urrengo pieza, iritzuma zaizu, irugarrena? Irugarrengo, irugarrengo kanta Lara Michelenarena da, hau da gure taldeko akordonistarena, bere doinua da eta letrak aritz argirena dira, e, beste erraniar bada, aritz, eta honek konposatu dizkigu letrak. E, doinu oso lasaia da, kantatzen den e, doinua da, eta, eta hori da, doinu lasaia eta gozoa lasai lasai eta, eta besterik ez. Gela egunak zaizkit luze Zebote zara loezinaren Arrazoi erantzule Bentsamen duetatik ihes Sentipen gatibu Ostoak sortu aurretik idortzen zaizkigu Lortu E, itzuli eder bat egin dugu, e, gomita zahalduko gu beste behin ere ustaritzera hurbiltzeko, e, Artzaro Festivalean arituko baitzarete. Artzaro Festivala ez duz, e, e, lehen aldia da ez, parte hartzen duzuela alako festival batean, e, nola zabaldu zaizue gomita, nola hartu duzu ez? Ba, gomita egi esan eskertzekoa, e, aurreneko aldia izango da gaina iparraldean joko deguna, eta, bueno, oso kontentu gaude. E, batez ere, ze, a ber, hemen inguruan ere zabaltzen da gure musika, aurrenoko aldia dugu, espero eta azkeneko ez izatia, eta, eta bueno, a ber, momentu eta pasarte hon bat izaten dagunan, jaber jendia animatzen da, biltzen dan, eta, bueno, kontzertu eta gero, ba, kaso itea etorri, gustatu zaizuenei, eta Eta, bueno, txiste batzuk oso ze kontatuko dugu. Par batzuk itiak gustatzen zaigu Beste datarik ere baduzu eh, inguru honetan, bagipuzkoan eh, ba, Gipuzkoan adibidez? Bai, bida, orain, eh, egia esan, eske proiektu askotan sartuta gaude. Asik urrengoa, urrengua, larun bat hau egin eta gero, ustaritzeko dinaga, urrengo zita e, martxoak 4en daukagu, erranin, erraniko frontoian, bertako dantzataldeak, eskin ditzigun aberreman aldi bat elkar lanean egingo nuken eta horta ere eh, animatu gera. Orain azkeneko bi asteetan egin ditugu saio potenteenak eta urrengo proiektua hoixe izango dugu. Eh, ja dantza dantza inguruan, osake ja nere piskat, nere territorioa etorri dira, beste hiru hauek e, dantzako mundura eta eta eta bai, proiektu politia izango da erraneko frontoian izango da, martxoa lauean, eh, gaueko amarretan. Ikusteko eta ikuskizun polita, eh, emanaldi polita aterako da. E, eta diska ez dizu galitu, baina autoko izpena izan da. Bai, bai, bai, bai, bai, guztak hau. Autozko ipena eta xumea eta eta xosa gutxi erabilita. Eta banaketa beraz, e, nola e, egin duzue? Diote, kontzertuetan bakarrik saltzen dituzue edo internet bidez ere salmentan jarri dituzue? e, hombre, internetez e, saldu liteke, e, baino batez ere gure Facebookean eta gurekin sartu behar zute kontaktuan, e, Facebooken sartu ezkero hor dakazute gure maila, bueno, maila da bitartean folk, horre idatzita, bueno, ba, da, bai, e, auto, nola autoekuzpena dan, eskura ematen ditugu zedeak, eh? edo kanbotarra bali badia, pos, bi alduko genuke postaz. Baina bai, behataz ere izaten da, gure salmenta, sumia da, ez dazkagu horremeste ez dazkagu diska asko, hasi que, bueno, ez, eh, banatzen ditugu zeatan, kontzertutan. Orduan gure diska izan nahi izan nahi izan ezkero, ustaritzen bertan eh, emango dugu, kaja bat, kaja bat salduko, alitza asko izango litzake, seguruna, eta eta hori horregatik esaten dizuet, bueno, kontzertu bukatu bezala etorri lasai zaidan ez dutenak edo kaso egitea edo ezagutzea eta eta lasai egon izango da aukera. Zenbatean da diska? 10 euroan saltzen dugu. Bai. Ba, egunean berean ustaritzen erosial izango dugun diska horietakoa izango da, e, zenbat kantu erotara? Ba, ikustekoa geaz, badakigu kontzertua e, beste bitaldekin, e, konpartituko degula, orduan, hombre, antolatxaldeekin itzen behar dugu, ez izateko oso kontzertu, luzea, ni pentsatzen dut, kontzertua hiru taldeak kontutan hartuta ordu bat eta erdi edo bi ordu asko bezala izango balitz, ba, guri tokatuko litzai guke hiru ordu lordaneko saiotxe bat. Orduan, Guk eh, gaur egun jotzen ditugu kantak izango liake, CD ontakoak izango liake, baina baita ere eh, e, CD berrirako prestatzen egian kanta batzun ere izango dira. Osea, pixkat aurrera pena ere ikusi, ikusi al izango da. E, Jostuki e, kontzertu denboretan e, zuen kantu berrien eskaintzea ba, badu ere arrazoi berezi diot begiratzen duzu publikoaren arrean nolakoa den Eh, berriz ere pieza lantzeko behar balin bada edo. Bai, batez ere hori da ez, mono, a ber, jendea ze aurpegi jartzen duen edo gero batez ere kontzertuak eta gero esatea, mono, aber ze harreri izan gustatu altzizue hau, edo hau nola ingo zen ueke, edo hoi, hoi askotan komentatzen dugu, batez ere eh, lagun asko ere musikoak ditugu, eta bastante kritikoak gurekin, kontutan hartu behar da, ba, ba, laguntasunak ere hori badu, Orduan, Bueno, a ber, kanta berri hau zehiru zehizue, ze berrirako edo nolengo zenueke, edo zer irutu zehizue, indar gehiago beharko luke, indar beharko luke, eta bai, bai kontutan hartzen dugu, eh? E, jendeak esaten duna kontutan hartzen dugu urrengo ide, ideetarako. Eta batez ere, mono, eta zarretik ere, ez, mono, zer gustatu da gehien, e, hori ere kontutan hartzeko, ba, berrirako, olako, olako doinu batzuk ere kontutan hartzeko beti. Bai, mono, jendeak kontutan hartzen dugu, alegia. Ba, osongi, ba, hortan buratuko gaurkan gure arteko solasaldia, azken kantu batekin buratuko dugu, eta segarren pieza ere aukeratu dugu zuzta. <clears throat> Bai, e, segarrengo pieza e, txotiz bada, Pirineoetan erabili izan da txotiz bada, baina guk Ondan ere gure kutxo sartu dugu, ez dugu txotiz bezala e, mantxo edo dantzagarria egingo, egingo duguna da, emango dugu beste e, eh, kutxu Irlandar kutxu bat emango dugu, batez ere sartuta. Eh? Alboka izango da doinu hortan protagonista handienetako bat, eta alboka berezi ba gaina alboka tradizionala erabiltzen erabiltzen dago baino eh, kantu honetan batez ere da alboka luzeago bat soleko alboka derizona eta ikusiko dezutena da alboka normala baino askoz ere gozagoa dala eh, Do, e, notak ere grabago ditunez askoz ere gozo gozo gozagoa da Mariz plazer bat izan da eta horrengo arte esango dizut Bai horrengo arte e, horrengo zaidiatatzen duenean abisatuko izugu. Hori da laistera <laughs> arte Ba, bitartean folk taldeko aritz zeizarekin mintzatu gara gaur, eta gogoan hartu, e, bitartean folk taldeari buruzko saio berezia izango dugula ustira lontan, kantuz kantu emakizunean atxaldeko lauetatik goiti. Eta bestela ere, artzaro festivalaren baitan zuzenean entzunari izango duze taldea arrauntzako elizan, e, sendarineko aizpak eta demodiko artet ere izango ditugularik e, gaualdiaren baitan. Amairu eurotan eta mar eurotan dira sartzeak eta setasunen ukaiteko gogoan hartu www.eke.eu eusera jo dezakezuela. Banera aldetik besterik ez zuzule. Bi alazte esaten dizuet eta bien bidartzen ongizan. Aio.